บุ๊กทูแปดสิบเจ็ดอดีตการของกริยาช่วย passado dos verbos modais um เราต้องรดน้ำดอกไม้ tivemos de regar as flores เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Tivemos de arrumar o apartamento. เราต้องล้างจาน Tivemos de lavar a louça. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Vocês tiveram de pagar a conta? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Vocês tiveram de pagar a entrada? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Vocês tiveram de pagar uma multa? ใครต้องการลาจากกัน Quem é que teve que se despedir? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Quem é que teve que ir para casa cedo? ใครต้องนั่งรถไฟ Quem é que teve que pegar o trem? เราไม่อยากอยู่นาน Nós não queríamos ficar muito tempo. เราไม่อยากดื่มอะไร Nós não queríamos beber nada. เราไม่อยากรบกวนคุณ Nós não queríamos incomodar. ตอนนั้น ดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Eu queria telefonar agora mesmo. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Eu queria chamar um táxi. ที่จริง ดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Eu queria ir para casa. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Eu pensei que você queria telefonar para as informações. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Eu pensei que você queria pedir uma pizza.